والصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاهر dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo ga da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a posebno blagodat zdravlja. Salavat, selam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji nose ili nosili su islam do sudnjega dana. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je uzvišeni stvrtelj poučio. Draga braće i sestre, na samom početku, kao što smo uobičajali, zamolit ću vas da se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije, u hadijsku zbirku čitam. Redan Jedna izreka kaže inna fil i'adati lal ifada. Zaista je u ponavljanju korist. A vi znate da i u drugim jezicima ponavljanje se tretira kao nešto što pomaže čovjeku da nauči. Najbolji pokazatelj toga jeste da nas je gospodar zadužio da svaki dan pet puta njemu na seđu padamo. Kako bi sami sebi svaki put podsjetili na njegove blagodati. Jer je čovjek sklon zaborav. I zaborav sama po sebi može biti blagodat. Čovjek zaboravi teške momente ili bol koju je osjećao i onda gospodar zadnije da moramo održavati vezu sa njim kroz to što ćemo namaz obavljati. Što se tiče ponavljanja inače, poglavlje koje ćemo ako Bog da čitati, radi se o 94. hadisu sahihu imama Buhari, nosi naslov Babu man aadal hadise salasan, poglavlje ponavljanje hadisa ili riječi tri puta, li anhu, kako bi se na pravi način razumjelo. Fakale, wa Zatim Imam Buhari spominje u ovome naslovu poglavlja dio hadisa. Pa kaže i čuvajte se lažnog svjedočenja. Fama zale Pa je Resulullah sallallahu rekao ovu rečenicu i čuvajte se lažnog svjedočenja. I kažu ashabi u drugoj predaj toliko je Resulullah ponavljao ovu ovu rečenicu i čuvajte se lažnog svjedočenja da su ashabi poželjeli da hoće Resulullah sallallahu alaihi wasallam prestati. Toliko je Resulullah naglasio šta znači lažno svjedočenje. Prije nego što uđemo u hadise koji su u da spominemo o kojem se ovdje hadisu radi. Hadis isto u Buhari i glasi Ela u ukum bi ekberil kebair. Kaže Resulullah ashabima, hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima? I subhanallah, mi smo kazali da jedan od razloga zbog čega dolazimo ovdje jeste da učimo o svojoj vjeri. I da je od značaja učenja o vjeri da insan nauči šta je grijeh. Kako ćeš se pokajati ako ne znaš da si učinio grijeh? Znanje je preduslov za prvi tvoj korak prema gospodaru, a to je pokajanje. Mimo teube nema koraka prema gospodaru. Da bi teube bilo, moraš znat. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Ala u bi ekber kebair Hoćete da vas obavijestimo najvećim grijesima Naravno, to isto oko kad bi bilo Znate, nekada čovjek napravi prekršaj u saobraćaju Pa kaže, za ovo ide 50 maraka i tri kasne boda, jel? Pa učini neki drugi, kaže, ide 200 maraka i mjesec dana ili dva mjeseca vozačka. I naravno čovjek hoće da zna šta je šta. Ali zamislite prekršaj u saobraćaju za koji ideš 20 godina u zatvor. I zato kad je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao ashabima, hoćete da vam kažemo najvećim grijesima, oni odmah kao, to ono zašto se ide u zatvor ili ne do Bogu bi glavu. I zbog toga ne zavisi samo od onoga koji govori. Nekada ljudi, vi to možete osjetiti. Zavisi kako sam ja došao spreman i kako ste vi došli spremni. Ako ste vi došli zaista srca, srca. bez neopterećenih predrasudama, ljepše vama budi. Puno zavisi od onoga koji sluša. I zbog toga kažu, ja to često spominjem, da je Hazreti Osman, radijallahu anhu, se popeo na mimber izrekao hvalu gospodaru i salavat na Resulullaha i čitavu džamiju raspako. Plaće Hazreti Osman, Hazreti Osman i plaće čitava džamija da riječ nije rekao. Jer svi su znali kakvom su hal To je dovoljno bilo. I zbog toga Ulema kaže jedan iskren hal u srcu čovjeka može promijeniti hiljadu ljudi. A hiljadu govora jezika ne može promijeniti jednog insana ako, ako on neće da se okrene gospodar. Onda je Resulullah s.a.v. rekao Hoćete da vas obavijestim o najvećim grijesima? Pa je rekao El išraku billah. sahabi su rekli naravno Allahu poslanić obavijesti nas. Tada je Resulullah rekao da Allahu Đelešanuhu nekoga ili bilo koga ravnim smatraš. Subhanallah, ovo je ovo je najopasniji, vi znate, to se naziva širk, jel? I kuranski ajet u kojem gospodar opisuje nas ljude. Evo i nas vjernike. Kaže uzvišeni stvrte وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Kaže gospodar, većina njih ne vjeruje u Allaha, a da mu u isto vrijeme nešto ravnim ne smatra. Subhanallah. Sva, sve ono što izjednači sa gospodarom je širk. I zbog toga, ako se sjećate, uvijek govorim, ima ljudi koji vjeruju Boga, ali ne vjeruju Bogu. Kada gospodar kaže, živite odano meni, obavljajte namaz, govorite istinu, udaljite se od laži, bluda i drugih poroka. Ja ću vam dati da lijepo živite. Mi vjerujemo Boga, ali vjerujemo li Bogu? Vjerujemo li Allah? Đelešanu? Ako je meni i tebi on obećao da ćemo lijepo živjeti. Mi nekada sami sebi pokušavamo donijeti sreću, a donesemo sami sebi nesreću. Zašto? Zato što smo izjednačili stvar. I najviše iskušenja ćete u životu imati. Kako život prolazi vidjet ćete. Preko onoga što vam bude izuzetno značajno. Čim to dignete na neki nivo, dragi gospodar dadne da iskušenja dolaze kroz to. Jel to i metak? Jel to položaj na kojem se? Jel to bračni drug? Jel to evla? Jel to društveni status? Jel bilo šta? Čim to budeš smatrao Tobe Arabi značajni, pa se približi onome što treba gospodar u tvom srcu imati. Jedan Arba priča, kaže, desilo mu se da imao jak posao uhoda. Jel hamdla oni Hanuma lijepo ali imaju evlad. Imaju curcu deseta godina. I kaže, gospodar je dao, šta znači, šta znači kad se to uvuče u srce? Da nešto ima veliku težinu kod tebe. Kaže, Allah je dao, preko noći sam sve izgubio. Vanredni izu vanredno stanje bilo nekako, ja sam sve izgubio. I kaže, danima ja se vraćam kući opterećen, Hanuma me tješi i djeca vidi, suze mi u očima. Kaže, prilazi meni to dijete deseta godina, ta curca, kaže, ufatlo me za ruku. I zna da ja klanjam i sve. A vidi i namaz, onaj, nešto, onaj, otaljam što kažu. Ufatlo me dijete za, za, ruku, kaže, pa babo, ima Allaha. Suhara. Zamisli to, tog djeteta. Kaže svome babika, babo ima Allaha. Kaže, ja se onda sjetim, subhanallah. Jesam ja mislio da ja rješavam problem. Prvi grije koji Rasulullah sallallahu alaihi sallam navodi jeste da Allahu nešto ravnije smatra. Zbog toga imate kuranski ajet وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Oni koji vjeruju Allaha, više Allaha vole nego što oni koji vjeruju u druge ili u drugu nadu svoju polažu bez obzira o čemu se radi. Jesu li to božanstvo ili je to i metak? Subhanallah, nekada najmanji problem može biti najveći problem ako ti gospodar ne počasti da se to riješi. I zato nekada kad se riješi neka mala stvar, reci gospodaru hvala ti, pa si mi riješio i tu malu stvar, ona se mogla zakomplikovati. Nemojte Allahu Đelešanu u svojim srcima i u svome umu ikoga ravnim smatrati. To je širk a to i ne znaju. Vjerovat da je on stvoritelj svega i da je u njegovim rukama sve. I naš život, i naša smrt, i naša obskrba, i sve što imamo, i sve što ćemo imati. Aj mi sami. Onda je Resulullah s.a.v. nastavio drugi grije. vali validain. Subhanallah, odmah nakon širka spominje Resulullah s.a.v. neposlušnost roditeljima. I Zbog toga imate hadis Rasulullaha da je zadovoljstvo uzvišenog stvrtelja u zadovoljstvo roditelja. Nastojimo da uvijek prema svojim roditeljima budemo. Nije to lako. Nije to lako. Šeitan napada sa svih strana. Nekada nas napada preko najbližih ljudi. Uvijek molite gospodara da vas počasti da u svom odnosu prema roditeljima vi ne budete ti koji su na Bogu činili nešto čime su počinili ovaj drugi najveći grijeh. Zatim je Resulullah s.a.v. rekao treći grije. Kažu ashabi, Resulullah je sjedio naslonjen na nešto što je stojalo pored njega. Kažu ashabi, Resulullah s.a.v. se ispravio. I onda je kazao ashabima i lažno svjedočenje. Prvi grije, širk. Drugi grije, neposlušnost roditelja. Treći grije, lažno svjedočenje. Subhanallah u jednoj džani priča jedan insan u Egiptu. Kaže, vidim čovjeka star, star možda 70 godina. Kaže, plaće ko malo dijete. Priđem mu, pitam ga šta je bilo. Kaže, suze mu idu niz obraze, kažu i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje. Kaže, šta je što plaćeš? Kaže, tako mi gospodara, jučer sam izašao iz zatvora. 40 godina sam bio u zatvoru zbog lažnog svjedočenja. Zamislite, kompletan život čovjeka je neko uništio. Ako gledate sadržaj ovoga hadisa kojeg imam Buhari je samo dio naveo u, naslov, vidite da se odnosi na relacije među ljudima. Prvo odnos prema gospodaru, drugo odnos prema ljudima i to prema najbližim tebi, roditeljima, jel tako? Pa treća stvar, odnos prema... Ne mogu ja lagat. I zbog toga ovi mladići djevojke koji se još nisu oženili i udali. Od osobe koja laži, od te osobe bježi trko. Sjedi u auto pa bježi od To je lažno svjedočenje. Laž je, pazite, laž je ogromna. Od najvećih grijeha je laž. Zašto? Zato što musliman i muslimanka nosi šehadet. Ne nosi samo istinu, nego nosi svjedočenje te istine. Najveća istina nema drugog Boga osim jednog jedinu I Muhammed kao i drugi poslanici, Isa, Ibrahim, Musa i drugi je poslanik. Pečat poslanik Sada imaš relaciju sa insanom koji laže. Kaže, 40 godina sam bio u zatvoru. Drugi primjer koji sam ja lično vidio. Pitam jednog baba koji je proveo preko 18 godina u zatvoru, zašto ste zatvorili? I onda razmišlja, sam bilo on tako principijelan bio. Kaže, doveli su me na sud 81. godine. Ja dvije godine imam. Kaže, doveli su me na sud i kazali ovo je tvoj rođak. On je pripadnik muslimanske neke organizacije. Hoćeš li ti to posvjedočiti, pustit ćemo te odmah. Odmah si slobodan. Evo ti, potpisat ćemo te da slobodan. Bićeš zaštićen i svjedok. Kaže on, tako mi gospodara neću. Jer ja znam da on niti šta radi, niti pripada kakvo. Momak vrtio se po džami, oni ga ufatli, hoće da ga u zatvor baci kaže osude me na 15 godina. I odležao je 18. Zaboravili ga tri godine u zatvoru. Dva sina imao Mohameda i Abdurrahmana. Jednom je bilo dvije godine, jednom je bilo godinu dana. Izašao je, momci su jedan 20 godina, jedan, jedan 19, 18, godina. Ja sad, sad, sad razmisli su manala, kažu ti ideš u zatvor 15 godina ako ne svjedočiš protiv tog svog brata ili sestre. bilin sam bio spreman? I zbog toga onaj od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi nije da moliš iskušenja koja ne možeš izdržati jer to, to, je normalno nego da moliš gospodara da ti ne da ni iskušenje jer u takvom iskušenju ko zna kako će se kako će insan se postaviti lažno svjedočenje je čudo jedno i danas ovo što se dešava po medijima elektronskim printanjem su sve lažna svjedočenja pa ste imate situaciju, ljude oslobodi sud, dođu ljudi na televiziju i kažemo to su kriminalci znakaca. Nebitno o kome se radi. Ja ti majčin sine se operi I zbog toga uvijek sam vam govorio, zapamtite to, pogotovo sestru. Nije pobožnost brate i sestru da ne učiniš grije, nego da ne budeš u onoj situaciji gdje te mogu za grijeh optužiti. Čim te mogu optužiti? Znaš koliko zlonamjernih ima, reće to je ona uradila. To je on uradio. Pobožnost je da kažeš ja neću da učim tu. Zašto? Ne, ja znam, ne, neću ja ništa uraditi. Neću da budem tu. To je pobožnost. Potvora i laž je nešto što nagriza iznutra društva. Jer zamislite kada u jednom društvu glavno je ko će veću laž izvaliti. Vi znate da su skandali danas najcijenjenija informacija. Nije više vijest jel, kada pas ujede čovjeka, nego kada čovjek skoči pa ugrize psa. I sad se ganjaju samo, samo takve vijesti. U tom vremenu ljudi su skloni kada ne pronađu ništa, kažu slušaj, tako i tako se desilo, on je to uradio. I zbog toga Allah vam drago. Čućete svakojaki stvari. Nemojte prodati, zapamtite ovo, nemojte prodati ono što sigurno znate za ono što pretpostavljate. Pa znam sigurno, a baba, družimo se. Neko mi priča o njemu priču. Ako hoću, nazovim ga pa popričam sa njim da vidim je to zaista istina. Nemoj prodat, sigurno znaš da je musliman i muslimanka, sa nama u džami, druži se, uči Kur'an. ta djevojka, čestit mladi. Odjednom ti počnu pričati priče. Čuvajte se toga. Nemojte prodati ono što sigurno znate za ono što pretpostavljate. Šta više ne vi pretpostavljate nego vam drugi, drugi vam nametnu tu tu misa. Hadis koji ćemo pročitati Hadesana Abde, prenio nam je Abde kala Hadesana Abdu Samed, od Abdu Sameda, قال Hadesana Abdullah الله Musanna prenio nam je Abdullah ibn Musanna قال Hadesana Sumamet ibn Abdillah od Sumami ibn Abdullah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam od Hazreti Anasa slugi Resulullah sallallahu alaihi wasallam ennehu kana idha sallam Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi nazvao selam učinio bi to tri puta. Wa idha takallama bi kalimatin a'adaha I kada bi nešto govorio Resulullah, on bi to tri puta ponavio. Mi smo govorili da je od načina da se vi znate da su ljudi laž instalirali u društvo tako što je puno puta ponavljaju. I zbog toga vjernik i vjernica šta radi? Mi, evo sad smo subhanallah zikrili. Jel? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber. I ponavljamo to. ja svaki put kad dođemo do ovog dijela Allahu ekber, pogotovo ovdje u mesčinu kontam subhanallah, Allahu ekber, Allah je najveći. Dobro, jel Allah meni veći od moga posla na kojem sam zaposlen? Jel Allah meni veći od mog bračnog druga i moje porodice? Šta je to što je meni najteže? Ponavljanje stvari, ovaj hadis nas uči da ponavljanjem stvari mi na neki način određena značenja usvojimo, upijemo u svoja srca. Kaže Vakal ibn Umar, Hazreti Abdullah ibn Omer, sin od Hazreti Omera je govorio je, kale nebiju sallallahu alaihi vjerovjesnik je rekao, hel jesam li dostavio? Kada je bio na oprosnom hađu. Zašto? Da bi, ljudi posvjedočili. Jesu li čuo? Jesam čuo. I zato imate onom bračnom, jel, ugovoru kako ono, nudiš li prihvatam, jel? Nudiš li prihvatam, nudiš, pa kaže jel glup, jel? Još kaže subhanallah zanimljiv, zanimljiv je to detalj. Znači, od načina govora Resulullah sallallahu alaihi sallam je bilo da ponavlja stvar. I zbog toga, oni koji su slušali Resulullah sallallahu alaihi sallam bili su u stanju upiti njegovu rečencu odmah. Mi danas imamo problem pričamo mnogo, a suština ostane daleko. Pa suština evo današnjeg je čuvaj se lažnog svjedočenja. Čuvaj se laži. To hoću da zapamtiš. Tu je rečenica. Nemoj prodat ono što sigurno znaš za ono što pretpostavljaš. Subhanallah, sigurno znaš da je Allah opskrbi, Sigurno znaš da je Allah taj koji daje lijeka. A ti kucaš na druga vrata. Subhanallah. Subhanallah. Zamisli, koliko je to neznanje od insana? Pročitat ćemo još jedan hadis i njime ćemo ako da završiti. Prenio nam je Haddesana Abdet ibn Abdillah, prenio nam je Abde ibn Abdillah od Abdu Sameda. Kala Haddesana Abdullah ibn Musanna, kala Haddesana Sumamet ibn Abdillah, an nenesina ni Nebiji sallallahu alaihi sallam. Prenio nam je Abdullah ibn Musanna od Sumame od Enesa. Također se hadis prenosi od Enesa radijallahu anhu ennehu kane iza tekelleme bi kelimetin a'adaha salasa. Kada bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam govorio nešto, on bi to tri puta ponovio. Hatta tufhama anhu. Kako bi ljudi razumjeli šta je to Resulullah sallallahu alaihi wasallam želio kazati. Wa iza eta ala qawmin fasallama alihim sallama alihim salasan. A kada dođe kod neke skupine, nazvao bi im salam tri puta. Ovo ne znači doslovno da bi Resulullah sallallahu alaihi sallam držao Esselamu alaikum, Esselamu alaikum, Esselamu alaikum. Ne, nego dolazi do skupine Salamu alaikum, Salamu alaikum. Razumijete? Zašto? Pa imate neka slučajeva u porodici. Dolazi onaj sin i snaha. I snaha nazove Selam. Ne čuje babo, Kaže, što to znao, meni Selam ne naziva. Jel, to ti šta naljutla? Znači, jedan od načina da ljudima potvrdiš i <laughs> zbog čega je dva su cilja ljudi na ovome svijetu, a sadržava i selam. Salam je salamet, jel? Salamet je bezbjednu sigurnost, zdravlje i sve. Jel? Dva su cilja. Jedan je da budeš siguran, bezbjedan, zdrav, a drugi cilj je da budeš sretan na ovome i na budućem svijetu. I zbog toga Resulullah s.a.v. ponavlja, jer šta je selam? Šta je u suštini? Dova. Kada ja tebi kažem esalamu alaikum, znači želim ti da budeš ti zdrav, tvoja porodica zdrav, tvoj evlad zdrav, tvoj metak da bude, ako Bog da zaštiće. Želim ti svako i želim ti još što da budeš sretan. Ovim hadisom ćemo završiti. Želim jedan detalj da podijelim sa vama. Ono što sam govorio vezano za povjerenje u ono što sigurno insan zna. Mi sigurno znamo da je meni i tebi gospodar dao nebrojena vrata preko kojih ti i ja dolazimo do njegovog zadovoljstva i preko, i preko kojih ti i ja liječimo sebe. Kur'an je lijek, namaz je lijek, sadaka je lijek. Subhanallah, čovjek je jedan. Vi znate, čitali ste njegove knjige, ovaj Amr Halid, čitate njegove knjige. Prenio je događaj da je jednom čovjeku obolila, obolilo dijete. Obolilo je od raka. I liječnici su kazali tvoje dijete ima još mjesec dana, maksimalno dva života. Kaže, on je izašao iz bolnice. E to je sada pitanje povjerenja u gospodara. Vjeruje Allaha, ali vjeruje li Allah? Vi znate predaju liječite svoje bolesne čime? Čime liječite svoje bolesne? Sadaku. Kaže on, meni prošlo to kroz glavu. Vidim ženu, kaže, sa malim djetetom i ne prosije, kaže, nego su pored kontejnera nešto uzimaju od hrane. Ja joj pitam, pa imaš ti koga? Kaže, nema. I on stvarno ode provjeri, ni to ona ima koga, ne živi s tim malim djetetom sam. Kaže, pošalje novac, kaže, hodite sa mnom, iznajmi im stan. Kaže, slušajte svu hranu ćete dobijati iz ove radnje i evo vam izdržavanje za svaki mjesec. Od mene dobijate to. Kaže, vratio se ja nakon mjesec dana sa svojim djetetom u bolnicu. Kaže, tako mi drago gospodara, ljekari uradili pregleda, kažu, nema raka nikako. A prije mjesec dana metastaziru. tu su milioni ljudi čuli i posvjedočili. Imajmo povjerenje u Allah. Mene je strah da se ljudska srca vezuju za stvorenje. I zbog toga jedan od principa u komunikaciji s ljudima vezujte ljude. Šta smo kazali? Naš najveći zadatak je da prenesemo vrijednost. Vrijednost da ja i ti gospodara imamo i stvoriti. Imamo Hazreti Pejgambera, poslanika. to se vezati. To su vrijednosti. Povjerenje imati u gospodara. Ja bih vas zamolio, onaj Resulullah opisuje naše vrijeme kao vrijeme velikih smutnji. Vrijeme kada će smutnje dolaziti poput tmine mrkle noći. Razmišljajte o tome u koga ti i ja imamo povjerenje. Ti znaš kada kažeš imam u tog i toga baba povjerenje, kad bi mu u jedan sat po noći pokucuo na vrata, on bi ti pomogao. Velika je to stvar. Ja vas zaista molim da razmišljamo ovdje. Ovo nisu jednostavne stvari. I ne može se govoriti svim ljudima jednako. To je čudo jedno koliko su ljudi danas slabog uvjerenja da uopće Bog postoji. A kamoli da imaju da imaju čvrstu vjeru da je on obskrbitelj, da je ono onaj koji daje lijek. Molim vas da razmišljamo o tome. Od Allahovih lijepih imena je onaj koji obskrbljuje razak. Kada tražiš od gospodara, zamoli ga njegovim lijepim imenom. Ovo su samo neki detalji. Imate knjigu Veliki grijesi koju je napisao profesor Fuad Sedić. Otprilike sedamdesetak veliki grijeha se spominje u Kur'anu i u sunnatu Rasulullah To je mjerilo. Pokušajte, pokušajte onoliko koliko možemo da budemo od onih koji su dobro upućeni u te, u te stvari. Pazite, ulema nekada opisuje širk kaže širk je nekada skriveni od koraka crnoga mrava u crnoj, kaže, mrkloj noći na crnom kamenu. I kaže, zamislite koliko je to onaj sitna stvar i kako se može uvući u samu srce. Allah, dragi, nas je zadužio da učimo. I meni je zaista čast što nas je počastio da se družimo sa hadisma Resulullah. Ovaj hadis koji smo danas imali govori o njegovom stilu življenja govori o tome da je Resulullah uvažavao one kod kojih ide. Mene danas na univerzitetu nam drže predavanje, kažu uvijek vi profesori, pozdravite dobar dan i onaj dobro jutro, pozdravite svoje studente. I to smatraju principom odgoja i obrazovanja. A ja to imam u sunetu Resulullah i ne da, da ih pozdravim, nego da pozdravim na način da oni svi znaju da im je selam nazvan. Subhanallah, nemojte da budemo od onih koji ne cijene ono što ima. Mi zaista imamo prelijep uzor u Rasulullahu sallallahu alaihi sallam. Ja vas molim da pokušamo ovaj, onoliko koliko mi možemo da budemo od koji kada ljudi vide naše ponašanje kažu on nastoji i ona nastoji da se ponaša onako kako se Rasulullah ponaša. Bježite od svakog stila življenja. Svaka vrata, svaka vrata mimo vrata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su zatvoreni. Nema doći kod gospodara mimo toga. Ja molim gospodara da nas počasti da čuvamo ovaj drugi dio Kelime šehadet. wa ashhadu anna Rasulullah. Svjedočanstvo da je Muhammed Boži poslanik. Čuvaj, čuvajmo svoja srca. Najdragocijenije što imamo je naše srce. Kada ga jednom damo, ne možeš ga više povratiti. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Bujrum, jel ima nekih pitanja? Ako nema, da pručimo do... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennem. Gospodaru naš oprosti nama i roditeljima našim. Oprosti svima koji su nosili i nose islam do sudnjega dana. Gospodaru naš neka najdraži dan nama bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti sa nama zadovoljan budiš. Gospodaru ne dozvoli nam da budemo od onih koji tebi i koga ravnim smatraju. Gospodaru molimo te da nam oprostiš naše grijehe. Molimo te da oprostiš nama i roditeljima našima, učiteljima i svima koji su ovdje bili. Gospodaru naš, molimo te da očistiš naša srca od licemjerstva, naše ruke od grijeha, naše jezike od laži i sačuvaj nas, Gospodaru, lažnog svjedočenja. Počasti nas da budemo od onih koji nose islam i izmete islam. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim, da nas počastiš preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u društvu šehida, vjerovjesnika i odabranika. Subhana rabike rabbil izzati amaj sifun, alamin. al